իրավիճակն առաջնագծում։ Ստեփանակերտում աշխատանքներն է շարունակում լրագրողը որպես օբյեկտիվ հենասյուն օնլայն եւ օֆլայն պատերազմական իրավիճակներում թեմայով սեմինարը։ Տոնական միջոցառում Արցախի պետական համալսարանում նվիրված ուսանողների միջազգային օրվան։ Արցախի հարցով Պուտինը հիաստափեցրել է Էրդողանին։ Նկարահանվել է վավերագրական ֆիլմ նվիրված Վարդենիս Մարտակերտ ավտոմայրուղու շինարարությանը։ Սամվել Կարապետյանն ընտրվել է Մոսկվայի Արարատի նախագահ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ ընդունել է Հայաստանաբնակ բարերարներ Նելսոն եւ Զավեն Սարգսյաններին, ինչպես հայտնել են Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի Տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից հանդիպմանը քննարկվել են մեր երկրում էներգետիկ եւ կոմունալ ոլորտներում մի շարք ծրագրերի իրականացման հետ կապված հարցեր։ Իրավիճակն առաջնագծում Նոյեմբերի 12-ից 18-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում նախորդ շփատներից հաստատված հարաբերական հանգիստ օպերատիվ իրադրությունը մնացել է անփոփոխ։ Նշված ժամանակահատվածում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել ավելի քան 200 անգամ, հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով շուրջ 2500 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են առաջնագծում մնալ թելադրողի դերում եւ վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ղեկավարումը Ռուսաստանի միջազգային օրակարգի առաջնահերթ հարցերից է։ Լրագրողների հետ ամեն շաբաթի հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Այս հարցը մեզ համար միջազգային օրակարգում առաջնայիններից է, որովհետև խոսքը պարզապես մեր հարևանների մասին չէ։ Այդ ժողովուրդների հետ մեզ կապում է ոչ միայն միջազգային իրավական փաստաթղթերի փաթեթը եւ պարտավորությունները, այլև կյանքը, ճակատագիրը։ Մենք հարյուրամյակներ շարունակ ունեցել ենք ընդհանուր պատմություն։ Մեզ համար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցն առաջնային է, ասել է Մարիա Զախարովան։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը պետք է լուծվի Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում, եւ վերջնական խաղաղության հասնելու համար պետք է պահպանվի զինադատարը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունում երեք կայացած մամուլի ասուլիսին նման հայտարարություն է արել Բրազիլիայի արտաքին հարաբերությունների նախարար Ալոիզիո Նունես Ֆերեյրան։ Նա նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Բրազիլիայի դիրքորոշումը հստակ է։ Բրազիլիան խաղաղասեր երկիր է, որը կարոզում է խնդիրների խաղաղ կարգավորում, միջազգային իրավունքի շրջանակներում հարցերի լուծում, ասել է նա։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Երեք Ստեփանագերտում մեկնարկել է ճամփորդ հասարակական հիմնադրամի Հայաստանի եւ Արցախի պաշտպանության նախարարությունների Արցախում մարդու իրավունքների հիմնադրամի նախաձեռնությամբ կազմակերպված լրագրողը որպես օբյեկտիվ հենասյուն on-line եւ off-line պատերազմական իրավիճակներում թեմայով սեմինարը։ Սեմինարին ողջույնի խոսքով տեսակապով դիմել է ճամփորդասարակական հիմնադրամի հիմնադիր Արիանե Կաոլին։ Հիմնադրամի տնօրեն Գոհար Հայրապետյանի հաղորդմամբ բացի Հայաստանից միջոցառմանը ներգրավվել են նաև միջազգային փորձագետներ Ռուսաստանից եւ Ֆրանսիայից, ովքեր ներկայացնելու են լրագրության նոր մարտահրավերներն ու խնդիրները։ Գոհար Հայրապետյանի խոսքով սեմինարի նպատակը երիտասարդ լրագրողների հետ աշխատելն է։ Հայաստանի Grindex դեղագործական ընկերության եւ Հայկական բժշկական ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնում տեղի է ունեցել մետաբոլիկ թերապիայի ժամանակակից միտումները թեմայով դասախոսություն, որը վարում էին Երևանից ժամանած բժիշկները։ Հայաստանի կանխարգելիչ սրտաբանության կենտրոնի ղեկավար սրտաբան բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Պարունակ Զելվեյանի հաղորդմամբ սա իրենց հերթական այցն է Արցախ։ Այստեղ ենք որպեսի մեր գիտելիքները, փորձը ու բժշկության ոլորտի վերջին նորությունները կիսենք Արցախի մեր գործընկերների հետ։ Դասախոսության ժամանակ քննարկել ենք մարդու սիրտանոթային հիվանդությունների բուժման ժամանակակից մոտեցումները, որոնք կարելի է կանխել կիրառելով միջազգային չափանիշներին համապատասխան միջոցներ, ասել է սրտաբանը եւ կարեւորել, որ դասախոսության մասնակիցները տեղում ստանալու են շարունակական մասնագիտական զարգացման կրեդիտներ։ Դասախոսությանը ներկային Արցախի առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը, Ստեփանագերտի եւ շրջանների բուժմիավորումների սրտաբաններ, նյարդաբաններ, թերապևտներ եւ այլ մասնագետներ։ Ինչպես եւ խոստացել ենք, ներկայացնում ենք մեր աշխատակից Վան Նովիկովի ռեպորտաժը Արցախի պետական համալսարանում 3 կայացած տոնական միջոցառումից նվիրված ուսանողների միջազգային օրվան։ Տոնական միջոցառումը մեկնարկել է Մայրբոհի Բաքում, որտեղ շնորհավորելու եկած պատվավոր հյուրերին Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանին, կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանին եւ պաշտոնատար այլ անձանց ուսանողները դիմավորել են ազգային պարերի կատարմամբ։ Այնուհետև ներկաները ծաղիկներ են խոնարել Արցախյան ազատամարտում զոհված ուսանողների հուշակոթողին։ Շնորհավորանքի խոսքում ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը նշել է, որ ներկայումս առավել քան երբևէ ուսանողների համար որակյալ կրթություն եւ գիտելիքներ ստանալու լայն հնարավորություններ են ստեղծվել, ինչը նաեւ պահանջում է ճիշտ կողմնորոշվելու եւ դրանցից օգտվելու հմտություններ։ Սահմեկ Օրովարի ուսանողը շատ ավելի ակտիվ է, շատ ավելի բռբտում է, շատ ավելի մեծ հնարավորությունների է բախվում եւ ստիպված է ճիշտ որոշում եւ ճիշտ ընտրություն անել։ Արցախի պետական համալսարանի ուսանողների կարգավիճակը շատ պարտավորությունով է ձեր վիճակված է լինեն նաև այն սերունդը, որը պետք է շարունակի ութնի թվականի ավանդույթները եւ նաեւ մի աստիճան էլ բարձրացնի իր այսօր հնարավորությունները հաշվի առնելով, որովհետեւ նպատակը կատարելի զարգացած երկիր ունենալն է։ Որին ես վստահ եմ, որ դուք ձեր սերունդը անպայման հասնելու եք։ Աշոտ Ղուլյանը նաև ուրախալի նորությամբ էր եկել շնորհավորելու ուսանողներին։ Առաջիկայում Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի եւ Արցախի Հանրապետության կառավարության համագործակցության շնորհիվ կյանքի կկոչվի Մայրբուհի նոր մասնաշենքի նախագիծը։ Շատ շնորհիվ Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի եւ Արցախի կառավարության համատեղ ջանքերով արդեն պատրաստ կլինի Արցախի պետական համալսարանի նոր մասնաշենքի նախագիծը։ Տոնի Արթիվ շնորհավորելով ուսանողներին կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը կարևորել է նրանց դերակատարությունը պետականակերտման եւ հայրենիքի հզորացման գործում։ Գերատեսչության ղեկավարը հավաստիացրել է, որ այսուհետ եւս համալսարանի եւ ուսանողների խնդիրները իրենց մշտական հոգացության եւ ուշադրության կենտրոնում են պահվելու։ Դուք եք ճանաչելու դարձնելու Արցախի հանրապետությունը եւ ձեր նվաճումներով է հզորանալու որպեսզի ձեր ուսանողական կյանքը լինի ավելի բորոնդակալից, ավելի հագեցած եւ կստեղծենք դեզ համար բոլոր հնարավորությունները։ Իր խոսքում Արցախի պետական համալսարանի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը կարևորել է ուսանողական տարիները գիտելիքների անբարման, հասարակության մեջ սեփական դերի ու առաքելության գիտակցման անհրաժեշտությունը, ինչը հայրենիքին արդյունավետ ծառայելու եւ նրա բարգավաճման գրավականներից է։ Կարևոր է այն, որ յուրաքանչյուր մարդ կարողանա գտնել իր առաքելությունը, իր կոչումը այս կյանքում եւ իր ոլորտում, իր ուժերի ներածինչած, ծառայում հայրենիքին, սա է հայրենասիրություն եւ այսօր ձեր ծառայությունը, ձեր կոչումը, սա գիտելիքներ ամբարելն է, բայց իրացվելը այնպիսի մարդկային հատկանիշներով, որ մեր ամբողջ հայրենիքին կբերի միայն լուսավոր ապագա։ Պետք է շնորհավորվում եմ եւ բարի երկ Օրը նշանավորվեց նաև ապարքեվատրումներով բարձր առաջադիմության եւ օրինակելի վարքի, ինչպես նաեւ ստեղծագործական ու մարզական մրցույթներում մրցանակային տեղեր զբաղեցրած մի խումբ ուսանողներ արժանացան պատվոգրերի եւ արժեքավոր նվերների։ Բացի այդ, համալսարանի ռեկտորատի կողմից համապատասխան աջակցություն է ցուցաբերվել նաև կարիքավոր ուսանողների։ Ուսանողների միջազգային օրվան նվիրված տոնական միջոցառումն Արցախի Պետական համալսարանում եզրափակվեց համերգով, որի ընթացքում շնորհալի ուսանողները հանդես եկան ասմունքով, ռազմահայրենասիրական ու ժամանակակից երգերի, պարերի կատարմամբ։ Թեման հերրակապով շարունակում է Շահումյանի շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Նոյեմբերի 17-ին Շահումյանի շրջանի Խարվաճար շրջենտրոնի Վիլյամ Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցավ ինտելեկտուալ խաղ մրցույթ, նվիրված ուսանողների միջազգային օրվա։ Միջոցառումը կազմակերպել է Շաումյանի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության բաժինը։ Խաղին մասնակցում էին թիմեր շրջանի Խարվաճար, Նորվերնիշեն, Նորբրաջուր, Եղեգնուտ, Քնարավան եւ Դադիվանք համայնքներից։ Միջոցառման հաղորդավար Արմենուհի Արամյանը ներկայացրեց օրվա խորհուրդը։ Խաղի մասնակիցներին ուրախ բարերով ողջունեցին Խարվաճարի միջնակարգ դպրոցի 12-րդ դասարանցիները։ Խաղը բաղկացած էր 3 փուլից։ Յուրաքանչյուր փուլում մրցող թիմերին տրվում էր 10-ական հարց։ Երեք փուլերի ընթացքում հավաքած միավորների արդյունքում հաղթող ճանաչվեց Շահումյանի շրջանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն Պոակի միջնաբերդ թիմը։ Երկրորդ տեղում էր Խարվաճարի միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչների Խարվաճար թիմը, երրորդ տեղում շրջանի Եղեգնուտ համայնքի ապարաշ թիմը թիմերը ստացան պատվոգրերու շնորհակալագրեր, իսկ առաջին մրցանակային տեղ գրաված թիմի անդամները ապարգևատրվեցին գրքերով։ Միջազգային լրահոսից Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը լրագրողների հետ զրույցում պատասխանել է Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպման հետ կապված հարցերին։ Նա նշել է, թե Արցախի կապակցությամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ զրույցում նկատել է, որ Պուտինն այդ հարցում անհույս է։ Ես հասկացա, որ նա կողմերի դիրքորոշման պատճառով է անհույս, ասել է Էրդողանը։ Նա պատասխանել է նաև S400-ի գնման հետ կապված հարցին, բարձաբանելով, որ գործընթացը աշխատատար է։ Բանակցությունները շարունակվում են, կանխավճարի հարց կա, վարկի հարց կա, վճարվելի գումարի տոկոսի հարցում արդեն համաձայնության են եկել։ Իսկ ահա Աքույուի ատոմակայանի կառուցման եւ թուրքական հոսքի շինարարության հարցում մեծ առաջընթաց կա։ Թուրքական հոսք նախագծում արդեն պատրաստ է 448 կիլոմետրը, ասել է Էրդողանը։ Հայկական միջուրեական Թուրքիայի մշակույթի եւ զբոսաշրջության նախարար Նուման Քուրթուլմուշը հայտնել է, որ Վանի նահանգի Էդրեմիտ գավառում հայկական գերեզմանոցի վրա կառուցված զուգարանը կապամոնտաժվի։ Տեղադրված կառույցները նպատակահարմար չեն համարվել, որոշում է կայացվել 60 օրվա ընթացքում դրանք ապամոնտաժել։ Հետևելու ենք որոշման իրականացմանը, ասել է Քուրթուլմուշը, պատասխանելով խնդրի առընչությամբ Մեջլիսի հայ պատգամավոր Կարո Փայլանի բարձրացրած հարցին։ Մշակութային կյանք Հայաստանում գործող Geographic TV ընկերությունը նկարահանել է Վարդենիս Մարտակերտ Վերնագրով գիտաճանաչողական ֆիլմ։ Այն նվիրված է Արցախը Հայաստանի հետ կապող երկրորդ ավտոմայրուղու շինարարությանը եւ նախատեսվում է համընդհանուր դիտման ներկայացնել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի առաջիկա հերոստամարաթոնին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Geographic TV ընկերությունն արդեն 20 տարի է, ինչ զբաղվում է փաստավավերագրական կինոնկարների պատրաստմամբ։ Արցախի մասին նախկինում էլ ֆիլմեր ենք նկարահանել։ Մեծ զրույցում նշեց ընկերության տնորեն ու գլխավոր ռեժիսոր Կարեն Թովմասյանը։ Նոր Վարդենիս Մարտակերտ ֆիլմի նպատակը հեղինակի ներկայացմամբ հետևյալն է։ Սա զուտ դոկումենտար տեսաֆիլմի տարբերակով ներկայացվում է շինարարների եւ նաեւ այն մարդկանց աշխատանքը, որոնք կազմակերպել են։ Բանվորից սկսած ոչ միայն շինարարների ղեկավարներ, այդ դժվարին աշխատանքները, որոնք իրականացրել գտնեցին։ Արտակուս դա չի երևում, որ մարդիկ ասնում են, տեսնում են, չգիտեմ, շատերին թվում է մենակ ասֆալտապատում է, բայց այնպիսի դժվարություններ են հաղթահարել, այնպիսի խնդիրներ ժարերի մեջով, ասենք երբեմն տեղտեղ եղել են փլուզումներ, այդ փլուզումները նորից հաղթահարելով իրենց վարպետությամբ անցել են առաջ Պետք է ճանապարհը գնահատել ոչ թե ասֆալտապատ քառակուսի մետրերով, այլ այն քրտինքով, որ թափել են շինարարները Որակյալ մայրուղի կառուցելիս, ասում է ռեժիսորը։ Նրա հաղորդմամբ ֆիլմը կառուցված է ճանապարհաշինարարությանը մասնակցած բոլոր օղակների հետ հարցազրույցների հիման վրա։ Նկարահանման աշխատանքները սկսվել են 2014 թվականից, բայց ակտիվ փուլը տևել է շուրջ 3 ամիս մոնտաժային աշխատանքը բավականին երկար էր, դժվար էր, որովհետև ինքը կառուցված էր հիմնականում հարցազրույցների հիման վրա, մտքերի դրամաբանական կապի միջոցով, կարծում սա ավելի ճիշտ է։ Այսօր աշխարհի հաստավավերական հիմնական ֆիլմի զարգացման ուղղությունները դա է։ Հաղորդավարական տեքստը նրանք արդեն հետևում են մնացել, կարելի ասել անցած этаպա։ Ու դա օգտագործում են հիմնականում նրանք, ովքեր ասենք ծածկելու բան չունեն, քանի որ այտենց ավելի հեշտ է, սա ավելի դժվար է, բայց ավելի ճիշտ է։ Ֆիլմը թեպետ կատարված աշխատանքի յուրօրինակ հաշվետվություն է, սակայն ոչ թե պետական պատվեր է, այլ մասնավոր հատվածի նախաձեռնություն։ Գեոգրաֆիկ թիվին նախկինում էլ նկարահանել է Հայաստանի տարբեր, հիմնականում զբոսաշրջային վայրերի մասին պատմող գիտաճանաչողական ֆիլմեր, որոնք հայրենիքի զարգացման խնդրով մտահոգ ստեղծագործողների նախաձեռնություններ են։ Ի պատասխան այն հարցին, թե որտեղ են մտադիր ցուցադրել ֆիլմը, Կարեն Թովմասյանն ասաց, որ համայն հայության ջանքերով կառուցված ճանապարհի պատմությունը ճիշտ կլինի ներկայացնել ոչ միայն ներքին լսարանին, այլև Սփյուռքի գաղթօջախներին։ Մենք այսօր դիսկը հանձնելու ենք նաև պարոն Վարդանյանին, պատրաստի տեսա ֆիլմը, քանի որ այսօր պատվիրակությունը մեկնելու է Ամերիկա, իրենք էլ փորձեն իրականացնեն 4 ցուցադրություններ, Սփյուռքի հանրությունը նաև տեսնեն, որ այդ գումարները ինչքան նպատակային է ծախսվում։ Գումարը հանգանակվել բավականին, աշխատանքները իրականացվել։ Իհարկե, Արջևում նոր գաղափարներ են ու նոր նախաձեռնություններ։ Գեոգրաֆիկ TV-ն շարունակում է գիտաճանաչողական ֆիլմաշարերով իր լումաններ դնել հայրենիքի ճանաչելիության բարձրացման գործում, այն հույսով, որ մի օր նաև պետական աջակցություն կունենան։ Յուլիա Վանյան այսօր Մարզասերների համար Տաշիր գրուպ ընկերությունների խմբի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանն ընտրվել է Մոսկվայի Արարատ ֆուտբոլային ակումբի նախագահ։ Ակումբի տնօրենների խորհրդի ղեկավար է նշանակվել Ավիլոն ընկերության համասեփականատեր Կամո Ավագիմյանը, իսկ Պողոս Գալստյանը կշարունակի զբաղեցնել ակումբի փոխնախագահի պաշտոնը։ Մարշչական շտաբի ղեկավարը նշանակվել Իգոր Սվեստինը, իսկ Արտյոմ Խաչատուրյանը դարձել է ակումբի մարզական տնօրենը։ Մոսկվայի Արարատը հանդես է գալիս Ռուսաստանի երկրորդ դիվիզիոնի առաջնության կենտրոն գոտու մրցաշարում, որտեղ վստահորեն գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը 13 միավոր գերազանցելով երկրորդ տեղում գտնվող Ռիազանին։ 3 նոյեմբերի 17-ին տեղական ժամանակով ժամը 17:27 րոպեին Հայաստանի սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության կողմից գրանցվել է Ադրբեջանի Աղջաբեդի քաղաքից 20 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտքում ուժեղի 10 կիլոմետր խորությամբ 4.5 մագնիտուդով տեղի ունեցած երկրաշարժ։ Ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը էպիկենտրոնում կազմել է 5-ից 6 բալ, որը նոյեմբերի 15-ին տեղի ունեցած երկրաշարժի հետ ցնցումն է եւ համեմատաբար ավելի թույլ է, քան մայր ցնցումը։ Երկրաշարժը զգացվել է հայր Արցախի հանրապետությունում 3-4 եւ Հայաստանի հարավարևելյան շրջաններում 3 բալ ուժգնությամբ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ երեկոյան ժամերին անձրև։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտյան քամի օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 7, ցերեկը 11-ից 16 աստիճան։ Տակություն։